Irueun metro karatu, bost ostalari famatu eta emeretzi erakusketari. Pirino Atlantikoetako laborantza mundua argitan ezagiko dute amak Parisen, Berseiko atea gunean. Departamentuko laborantza gambara eta departamentuko kontseilua dira arduradun nagusiak, Bernard Leir laborantza gambarako presidenteak errandauku zendako itzordua importantia den. Le salon de l'agriculture a Paris, ça reste une vitrine, ça reste un moment important pour valoriser les produits du département, pour mettre en évidence les difficultés que l'on peut rencontrer et toujours avoir des rendez-vous aussi pour solutionner euh, des dossiers avec les différents ministères, avec d'autres régions. Innovation Innovazioari lekuaren egitea entxatzen da departamendua, Jean-Jacques Lasser, departamentuko burua. C'est de parler de l'agriculture de demain. On a la chance dans notre département, vous le savez bien, euh, d'avoir une, agriculture très diversifiée. On se rend compte des difficultés que, chacun connaît et qu'il y a des domaines, des secteurs euh, qu'il faut absolument essayer de privilégier privilegié. Emeretzi erakusketari izanen dira, baina horrez gain laatanoieko izlean berrionta laatanoieko izpenek parte hartuko dute saloineko konkurtsoetan, horien artean Joan Kole aurtiko serriazleak produktuak presentatuko ditu. Entzuten dugu. C'est une fierté euh, pour moi, pour la ferme et puis pour les salariés de la ferme aussi, euh, ça valorise l'investissement de tout le monde. C'est euh, une occasion de faire découvrir à nos amis parisiens les produits fermiers du, du Pays Basque Eta sustut konkurtsoetan parte hartzeak baditu ondorio ekonomikoak. Joan Kole. Voilà, lorsqu'on est primé, on a quand même euh, une certaine euh, notoriété qui se développe. Donc euh, ça nous amène de, de, nouveaux clients qui ont envie de, de déguster nos produits. Je pense que c'est sur les produits primés, c'est à peu près entre 15 et 20 de, de vente en plus. Xaloinean presente izanen diren enpresen artean atxemaiten ditugu besteak beste agur elizaldia okina, kupela edo egiazki.